Gospodar tvoj zapovjeda da se samo njemu klanjate i da, roditelj, i da roditeljima dobročinstvo činite. Kad jedno od njih dvoje ili oboje kod tebe starost dožive, ne reci im ni uh i ne podvikni na njih i obraćaj im se riječima poštovanja punim. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci, gospodaru moj, smiluj im se. Oni su mene, kad sam bio dijete, njegovali. Istinu je rekao uzvišeni Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم تسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvale pripada uzvišenom gospodaru na neizmjernim blagodatima kojima svakodnevno uživamo. Neka je salavat i selam na njegovog miljenika poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, na njegovu časnu porodicu, na plementa sahabe i na sve vjernike od Adama alaihi salama pa do sudnjega dana. Gospodara molimo da nas počasti da njegove blagodati spoznajemo kroz njihovo trajanje, a da nas zaštiti od dana kada ćemo spoznati blagodati samo zato što, što smo izgubili. Gospodaru naš, mi nismo tražili islam, ali ti si nam islam dao. Gospodaru naš, mi sada tražimo tvoje zadovoljstvo, pa nemoj nam to uskratiti. Hafskena ne mora otići na jedan put, pa me zamolio da večeras budem s vama ovdje kako bismo nastavili da kontinuiranim čitanjem hadisa poslanika sallallahu alaihi wasallam uvidimo i spoznamo da je put sreće i put rahatluka i put blagostanja, biti Allahu odan i slijediti njegovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. I s obzirom na okolnosti večeras i, vremenske i večer Kur'ana koja je ovdje nedaleko od nas, malo ću koncipirati drugačije večerašnju našu halku i druženje. Prije svega želim da na vašim iskrenim muminskim srcima koji bez obzira na sve što se nudi od negativnih sadržaja u našem gradu. Bez obzira na sve što se nudi na televiziji. Bez obzira što pada ova lijepa kiša Allaha blagodat. I bez obzira što se održava jedan drugi čini badete nedaleko od nas, vi ste odlučili da posjetite svoje vrijeme u traženje znanja, u, slušanje onoga što nam je naš poslanik Ali salatu prenio, rekao i u daljnje širenje svojih vidika ispoznavanje zapravo koliko je to velika stvar da insan bude musliman i da insan bude svjestan kakvog gospodara ima. Mi dolazimo na halku hadisa s jednim ciljem, s jednim razlogom. Da čujemo neki hadis, nešto što je rekao naš miljenik, sallallahu alaihi sallam, i da te hadise koliko možemo u našem životu primijenimo ono što smo znali ranije da se podsjetimo pa da to primijenimo u svom životu. Ono što prvi put čujemo da to koliko, koliko možemo svojim mogućnostima nađe prostor u našem životu. I ovo je mjesto, ovaj Mubarek, tabački mešik je mjesto gdje zapravo je bitno šta se o njemu uči, šta se dešava, a ne ko, ko zapravo to znanje prenosi. I neko moje viđenje, neko moje mišljenje nakon ove dvije godine koliko se već ovdje, alhamdulillah, družimo, jeste da ovo mjesto predstavlja, simbolizira jednu istinsku školu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Ovo ovdje možda jeste meštit jeste džamija, jeste mjesto gdje stane 100-200 ljudi, ali ovo je, vjerujte veća škola, veći fakultet, univerzitet od onih mjesta gdje možda stane po 1000, 2000, 5000 ljudi. Zašto? Zato što na ovom mjestu mi se učimo prije svega da budemo svjesni onoga koja nam sve blagodati daje i druga stvar učimo se da međusobno znamo te blagodati da jednim drugima spominjemo i da jedni drugima na najljepši mogući način uzraćamo svako dobročinstvo koje je nama gospodar, gospodar poslao. Pošto je ovo škola poslanika sallallahu alaihi i učimo od njega, učimo od njegovih ashaba, ja mislim da su dva ključna elementa i dvije ključne poruke koje mi ovdje u Tabačkom mešidu možemo da naučimo. Subhanallah. Od njegovih ashaba koji su proizašli iz najbolje škole poslanika, škole poslanika sallallahu alaihi mi dvije ključne stvari ovdje treba da naučimo u Tabačkom mešidu. Čovjek u džami ulazi kako bi sebe promijenio, a iz džami izlazi kako bi mijenjao svijet oko sebe. To je osnovno načelo za svaku džamiju. Ali ovaj mešid ima poseban zadatak, posebnu ulogu. Kad te Allah da ovdje dolaziš, znaj da se od tebe dvije stvari očekuju. I to se može da uči iz ove škole poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Dvije stvari od tebe se očekuju. Prva stvar jeste da imaš emociju za svoju vjeru. Da voliš svoju vjeru. Da voliš svoga gospodara. Da voliš svoga poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Da voliš Kur'an. Da voliš svoga brata ima Allah. Znači da imaš emociju prema onome što je najuzvišeniji. To je naša vjera, din Islam. I druga stvar, draga braćo, jeste da se žrtvuješ na putu, da i drugi osjeti ljepotu te emocije. Te dvije stvari, subhano. Kroz primjer dvojice sahaba ću vam ukratko ispričati kako, kako su nam oni ovo pokazali na najdosadni mogući način. Jedan nasa po imenu, imenu Habab ibn Eret, prije nego što su ga ubili, to je jedna duža priča, ali ova rečenica ponavljamo je često, zato što izaziva divljenje kod svakog iskrenog vjernika. Kada su trebali da ga ubiju, zato samo što je musliman, što je svjedočio la ilaha illallah Rasulullah i kada je odbio da se, da se odmetne od istini, da se odmetne od islama, da negira poslanika sallallahu alaihi wasallam, on se odluči da ga pogubi. I prije nego što su ga ubili, pitao njega i kaže ovako, kaže, o Hababe, da li bi, kaže, volio, da bi bio sretan i zadovoljan, da se na tvom mjestu nalazi tvoj poslanik Muhammed, a da ti bude sretan, smiren, zadovoljan i zaštićen u okviru svoje kuće, u krugu svoje porodice. Vi znate što je Habab odgovorio. Ali ponavljamo to. Havab bi tada rekao, uzvišene velike riječi. Kaže, tako mi Allaha, ne bih volio da moga poslanika, Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, ni trn jedan ubode u zamjenu da ja budem sretan i slobodan sa svojom porodcom u svojoj kući. Kakva je to emocija, draga braća? Kakva je to ljubav? Kakav je to osjećaj koji su imali ti ashabi? Tome se mi učimo na ovom mjestu. Upravo učeći od ashaba koji su izašli te škole poslanika alaihi i druga stvar, žrtvovanje na putu, da, da drugi osjete tu emociju, da drugi osjete ljepotu vjere, jeste poznati ashab Ebu Eju El Nesari. On je cijeli svoj život molio gospodara da bude u onoj vojsci koja će da zauzme Konstantinopolj, koja će da zauzme Istanbul današnji. Jer je najavljena ta vojska kao Mubarek vojska i bilo je pokušaj već za vrijeme za života ashaba i tabina da se Istanbul osvoji. Ali Allah je dao da se to desilo tek kasnije. I taj Ebu Ejub je cijelog života molio gospodaru, dopusti da budem u toj vojsci. Allah gospodar mu je dao da je imao dug život i da ušao u pozne godine svog života i da je islamska jedna vojska krenula da zauzme Istanbul, Konstantinopolj. I on se našao u toj vojsci, odnosno htio je da bude u toj vojsci, sa svojih 80 godina, to je starac, u poznim godinama, oronuo, nemoćan toliko da je nešto korisno uradi. I onda oni njemu kažu, kaže, dedo, Ebu Ejube, Allah te nagradio, ali nemoj ti da se izlažeš tom naporu. Nemoj ti da ideš u, u, u ospovod na Istanbul, na Tarigat. Subhanallah. Kaže, ova Ebu u Balansari, kaže, zašto mi to skraćuješ? Znaš li ti da je gospoda rekao u i Kerimu? Infiru hifafam wa Krećite u boj. Pa bili snažni ili bili slavi? Subhanallah. Za svojih 80 godina vakva snaga, vakva žrtva izbija iz srca ovoga sahaba. I tako kada mi postavimo stvari, kada budemo voljeli vjeru i kada budemo željeli da drugi to osjete, znate da će nam Allah velike stvari u našem životu dati. I mi se tome, ako bude inša učimo na ovome mjestu. Upravo u ovome mjestu To je od, od glavnih ciljeva. I znate da taj put možda neće biti lak. Neće biti jednostavan. Da će biti teškoća, iskušenja na tom putu. Ali ono što ti dobivaš borbom na tom putu je mnogo vredniji i mnogo uzvišeniji od onoga što ćeš možda izgubiti ili od onoga što će možda neko reći ili što će te zadesiti u borbi za tu uzvišenu riječ. Poslanik alaih salatu Veselam je primio bio objavu u Mekki i dobro to znate. I nakon što je primio prve riječi objave šest mjeseci Allah Đelšanu mu nije poslao objavu. Nije mu poslao uzvišene riječ Korana. I poslanik alaih salam je počeo da očajava. Počeo je da bude tužan počeo je da bude, da pada u neku u teški, težak hal, teško stanje, jer je mislio da je Subhanala neuzubila da gospodar njegov zaboravio. I Kureši je to iskoristilo i počeo da govori Muhammede tvoj te gospodar ostavio gdje je sada da ti on te tvoje riječi spušta i počeo da izazivaju, da provociraju. Subhanallah. I poslanik sallallahu alaihi sallam pada u težak hal. Međutim, isto tako, kada ti padeš u teško iskušenje, kada te možda neko svi, kada osjetiš da ste ljudi ostavili, i kada budeš došao u takvu situaciju da osjetiš kao da si sam na svijetu, znaj da imaš gospodara koji misli na tebe. Allah Đelšanu nakon tih šest mjeseci tuge i iščekivanja objave spušta poslanik sallallahu alaihi ve veličanstvene sure Duha. Pa kaže: "Duha wal lejli ma Kaže gospodar, tako mi jutra i noći kada tamo svoju razastri. Gospodar tvoj te nije ni napustio ni omrznuo. Volel ahiratu hajru leke minel ula. A uistinu je Muhammede, ahiret i drugi svijet bolji za tebe od ovoga svijeta. Kako veličanstvena poruka. Vole seufa rabuke rabbuke fetarda. A gospodar će tvoj tebi uistinu dati i ti ćeš zadovoljan biti. Subhanallah. Zamislite kakav je osjećaj ushićenosti, radosti, veselja, ljubav i ljepote imao poslanik sallallahu alaihi sallam kad mu je gospodar svi svjetova spustio ove ajete. I onda dalje gospodar nastavlja Kaže, elem je didke je timen feava. Zar nisi bio siroma, pa smo tim utočište pružili? džedek je dalen feheda. I zar nisi lutao u zabludi, pa smo te mi uputili, pa te Allah uputio. džedek je a ilen feagna. I zar nisi siroma bio, pa te, pa smo te mi bogatim učinili. Draga braćo, drage sestre, znajte da smo mi bogati. Samo zbog činjenice što znamo ko je naš gospodar i što znamo ko je naš poslanik sallallahu alaihi sallam. Ništa više na dunjalku ti ne treba. I budi zahvalan gospodaru što te učinio od onih koji su njemu pokorni. Još samo da vam kažem u ovom kratkom uvodu, s obzirom da će večeras malo kraće izlaganje oko hadisa imati vezano zato što želim da pružim priliku onima koji žele da odu na Kur'ana, da ne propusti ove koji su tu na halki hadisa se učim draga braćo, ovome što sam sad rekao, i još jednu stvar koja nije iz okviru toga. Mi spoznajemo, mi ovdje budemo svjesni, odnosno posjećamo se da je Allah u nama, sanima dao jedan organ koji, ukoliko bude bio zdrav, bit će zdravo cijelo tijelo. Ukoliko on bude bio bolestan, bit će bolestan cijelo tijelo. I vi znate da se radi o srcu. Da se radi o najljepšim organu, koji upravlja cijelim, cijelim čovjekovim tijelom, cijelim čovjekovim bićem. I u jednom hadisu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Inna Allaha ta'ala la yanzur ila suwarikum wa amwalikum, walakin ma yanzur ila qulubikum wa a'malikum." Ovaj hadis može da bude kao light motiv cijele ove halke hadisa koju već godinama pobog da nastojimo da redovno posjećujemo. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Doista Allah uzvišeni ne gleda u vaša tijela, i ne gleda u vaše imetke. Znači ne gleda kako izgledaš i ne gleda koliko imaš dubog džep. Već Allah uistinu gleda u vaša srca i gleda u vaša djela. Kako uzvišen hadis. Subhanallah. I zamislite ovo, kada znamo da imamo gospodara koji jedino interesuje naše srce. Mi se opet pored toga, pored svega toga što smo svjesni te činjenice, opet se satima i satima spremamo se, pripremamo se, čistimo se, uređujemo se izvana, uređujemo naša tijela i našu odjeću kako bi ona na najljepši mogući način gledala stvorenja. A zaboravljamo da sredimo, da uredimo, da očistimo, da pripremimo svoje srce u koje gleda gospodar 24 sata dnevno. Ali koliko je gospodar naš uzvišen, najbolji način da to spoznamo jeste da, da vidimo, da se osvrnimo malo oko sebe i da pogledamo sebe. I kada spoznaš koliko je gospodar velik, ima jedna prelijepa ideka koja kaže, ko spozna svoga gospodara, Ko spozna kakav je Allah gospodar, on uistinu Allaha zavoli. Ako spozna dunjalu, on uistinu dunjalu postavi. I to neka nas stalno prati u životu, kako god odluku donosili. Gospodar je prema svome robu milostiviji nego što je majka prema svome djetetu. Jedne prilike jedan dječak je došao kod svoje majke i donio jedan papir. Dok je ona pripremala večeru, on njoj pokazuje papir na kojem piše pokosio travu deset maraka otišao u prodavnicu pet maraka. Čuvao mlađeg brata pet maraka. Ukupno total 20 maraka. I on njoj toga daje kao neki račun. Majka uzme taj papir, pročita i polako uzme olovku, sjedne i počne da piše. Nosila te utrobi devet mjeseci, patila se i trpila sve te bolove besplatno. Nije noćima spavala zbog tebe, nije oka slapala zbog tebe, Ranila te kad si bespomoćan bio, besplatno. Čistila tvoj nos i ono što si za sebe ostavljao, sve to za tebe radila besplatno. I na kraju cijena moje ljubavi jeste, kaže, besplatna. Svarala. Dječak to pogleda i zaplače i kaže, majko, uistinu te volim. I onda na kraju napiš, kaže, plaćen u cijelosti. Račun plaćen u cijelosti. I onda dok sam to čitao na opadnim, izrekao Hazreti Ali gdje on rekao, tako mi Allah, kada bi mi se na sudnjem danu ponudilo da mi se račun svodi pred mojim roditeljima, pred mojom majkom i pred pred mojim babom ili da mi se račun svodi pred gospodarom svih svjetova. Tako mi Allaha ja bi izabrao da mi račun se svodi pred Allahom mojim gospodarom. Jer znam da je on milostiviji prema meni nego što je moja majka prema meni. suhanala. Ali vidite kolika ljubav majke prema djetetu. Koliko nas gospodar voli najbolje pokazuje činjenica da nas uputuje na pravi put. Pa onda kad malo razmišljamo o blagodatima, kad budemo svjesni da imamo jezik koji možemo njega da spominjemo, da imamo oči koji možemo da gledamo sve što je lijepo, uši koji možemo da slušamo što je lijepo, da imamo srce u grudima koje ne kontrolišemo, da imamo bubrege na koje ne utješemo, da nas je Allah izvukao iz teške situacije kada nismo imali marke, kada nismo feniga imali, Allah nas je izvukao i nismo gladni ostali. I sjetite se ti situacije u svom životu. Kada smo bili bolesni, kad su svi mislili da nećemo je Allah nas spasio. I Allah nas zdravlje dao. Sjetite se te situacije u svom životu. I to ti je sve tvoj gospodar uradio. I ovo sve govorim da, da vas posjetim, da posjetim sebe kakav je uzviše nas gospodar. I zbog toga dolazimo ovdje. Da se podsjećamo na najveću vrijednost i na najveću blagodat koju imamo. A to jeste blagodat što nam je Allah Đelšanu gospodar. Subhanallah. I to je, ukratko sam u osvostu Hafza Kenana htio da vam još jednom samo provučem kao glavne motive zbog kojih mi halka hadisa držimo. I da se ne svodi na to da je halka hadisa stvar i pitanje jednog pojedinca. Niti je to pitanje jednog insana koji priča ili koji dođe ovdje. Već da je to pitanje jedne uloge, jedne misije koju svako od nas na isti način ima. Već sam rekao da voli vjeru i da drugom pokaže kako je lijepo tu vjeru voljeti. Prije nego što pročitamo današnji večerašnji hadis da proučimo Fatihu za imama Buhariju ili da ga se sjetimo domom. dalila Fatiha. Fatiha. došlo do poglavlja Babul Meshi al Hufein poglavlje potiranje po mestvama حدثنا أصبغ ابن الفرج المصري عن ابن وهب قال حدثني عامر ابن الحارث حدثني أبو النضر عن أبي سلمة عن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد ابن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم Pričao nam je Asveg ibn Feređ Misri prenoseći od Ibn Vehba koji je rekao da mu je prenio Amr. Njemu Ebu Nadr od Ebu Seleme ibn Abdurrahmana, on od Abdullah ibn Omera, ovaj od Sada ibn Ebu Bekasa, a on od vjerovjesnika sallallahu alaihi ve sellem. Ennehu mesaha ala l'hufejni, wa enne Abdullah ibn Omer se'ele Omer an zalik. Da je on, poslanik sallallahu alaihi ve sellem, obuću potirao vlažnom rukom, odnosno mestre. potirao vlažnom rukom i da je Abdullah ibn Omer pitao za ovo svoga oca Omera. فقال نعم إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره Pa je Hazreti Omer rekao svome sinu da uistinu je poslanik potirao svoju, svoje mestve, potirao, znači radio mest preko svojih mestvi. I dalje onaj Hazreti Omer kaže svome sinu i kada ti sad nešto prenesi od vjerovjesnika sallallahu alaihi sellem onda zato nakon toga ne pitaj više nikoga drugog. Hoće da kaže imaj potpuno povjerenje kada čuješ nešto od sada. Ako je to sad rekao, znaj da je to tako. Iz ovog hadisa ukratko dvije su ključne poruke. Već smo ranije govorili za pitanje potiranja i mes, po mestvama i to smo nekoliko puta, mislim da smo tu lekciju absolvirali, znamo dozvoljeno, odnosno sve škole potvrđuju, utvrđuju da je potiranje, činjenje mes po mestvama apsolutno dozvoljeno, to negira samo sekta Haridžija, sve ostale pravne škole usmjerenje islamu su zato da se mes po mestvama treba i može činiti, već smo ranije rekli, kogod ima potrebu i kogod nije u stanju u, periodu zime ili u slučaju bolesti, da uzima abdest normalno po, nogama, po, po bosim onaj, nogama, a treba da uzma preko čarapa, preko mestvi i sad dolazi u dilemu kako da to radi neka ne uzima abdesti, odnosno mes preko čarapa, ovih tanki koje, se, koje, su, koje su lagane, koje su tanke, koje bi se lako poderale kada bi se izašli sa njima na ulicu, neka već, već sve neka kupi mestve i neka radi potirani po mestama. Znači kogod bude bio potrebi da čini mes po čarapama, neka sebi kupi mestve ili one deblje vunene čarape i neka tako po tim čarapama ili po tim mestvama ona uzima, uzma mes. Tako da to pitanje smo ako apsolvirao. I druga važnija stvar jeste ovaj drugi dio hadisa u kojem kaže, Hazreti Omer kaže, kada čuješ nešto od sada, ovo sina Abdullah, kaže, nakon toga više nikoga ne pitaj. Šta to znači? Da imaš potpuno povjerenje u sada. Kada mi budemo bili takvi, kada mi budemo bili od onih i robova, od onih muslimana, za koje znaš kada rekao je taj taj, tako znaš da je to tačno. Znaj da je to dokaz i pokazatelj tvoj iskreni vjeri. Jer onaj ko se iskreno Allaha boji, on se čuva šta svojim medikom govori. I tako mi Allaha vjeruje. ima slučajeva da ljudi nekada u šali se, u šali slažu. Pa nekad pretjerano se šali, pa možda čak to ovdje malo van šali i onda kada zbog te, zbog svoje brzopletosti na jeziku, od takvog insana ti više nemaš povjerenja da uzmaš informacije. Pa kažeš, rekao neko tako i tako, pa ti, moraš morat ću još malo da provjerim. Jer ti nije pouzdan, nije ti povjeren, nije ti siguran. I onda trebaš od sebe da napraviš da budeš takav, da kad neko kaže, rekao je taj i taj, i da mogu da budu sigurni ostali, jer znaju da nećeš lagat, da nećeš prevarat i da nećeš potvoriti nekoga drugog. To je mnogo važno. A ovaj Sad ibn Nebi Veka, za kojeg Zeti Omer kaže, ako čuješ od njega nešto, znaj da je to tako. To je bio jedan ashab, veliki ashab, za kojeg su Kurešije u Meki rekle, kada bi postavio neko pitanje, ko je najbolji strijelac, ko najbolje gađa strelom u Meki, svi su isti glas i svi su jednoglasno uvijek odgovarali, to je Sad ibn Nebi Vekas. Subhanallah. Kako uzvišena stvar. Znači, on je bio borac, bio je ratnik, bio je strijelac. Znači imao je fizičku snagu, imao je moć možda da nekoga povrijedi, da mu nanese štetu fizički, da, ga, da mu nešto, da ga se ljudi boje zato što je bio tako, što, je bio tako hrabar, što je bio tako borben i sve ostalo, što je bio spretan strijelac. Ali bez obzira na sve to, bez obzira na tu fizičku snagu kojom ga Allah počastio, on se boji gospodara i ne želi nikada da sa njegovog jezika potekne nešto što nije istina. I zbog toga ashabi imaju povjerenja u njega. Danas čim Allah robu svom dadne malo neki blagodati pa mu dadne lijep izgled pa se on uzohomi, pa mu dadne imetka pa ga to ponese, pa mu dadne da bude inteligentni od ostalih studenata pa ga to ponese pa ostale ponižava i sve dalje, sve, sve tako redom. Ovo je velika poruka iz ovoga hadisa. Nemoj da budeš od onih koji kada ti Allah poveća svoje blagodati, ti poveća svoju oholost. Već budi od onih koji kada ti Allah poveća svoje blagodati, kada ti ukaže na to koliko te voli i koliko ti blagodati daje, povećaj svoju zahvalnost njemu i povećaj svoju skromnost, ali povećaj svoju poniznost prema njemu. Allah će ti još više dati. Tako mi Allah, kad tako budemo stvari postavili, uvijek ćemo imati ispravna, ispravna mjerla po tom pitanju. Za ovog sadi bi ne bi vekasa još jednu stvar da vam ispričam koja je ovako poticajna, koja nosi u sebi, u sebi jednu uzvišenu poruku i vrijednost. Kako mi muslimani danas da se ophodimo, da se ponašamo, kada možda dođemo u susret, konfrontaciju sa nekim od ovih sa, sa drugim vjerama, sa drugim ljudima, sa ljudima kojima je Allah stran, koji nisu spoznali gospodara, koji žive još uvijek u tminama gafleta, u tminama dalaleta. Sadi bi ne bi veka, poslanik sallallahu ga poslao da bude, da donese perzijskom caru risalu, poslancu, da mu kaže o perzijski kralju, prijeđite, kaže na islam. I sad bi ne bi veka dolazi do perzijskog cara i donosi mu tu poslancu i kaže mu Kaže, ja sam, kaže bi ne bi Vekas, dolazim od Resulullaha sallallahu alaihi sallam, Allahu poslanika, koji ti šalje ovu poslancu, šalje ti ovo pismo i on te, kaže, poziva, poziva te da prihvatiš islam. A ovaj perzijski car, onako okrutan, ohol, zato što ima veliku državu, zato što nema vjere u svome srcu i misli da je dunjaluk jedino, jedino konačno stanište, kaže on njem, kaže, kaže čobane, kaže, ko si ti? Kaže, kako se, kaže, smiješ usuditi da dođeš na moj dvor i da tako razgovara sa mnom? Kaže, ko si volan ti? Kaže, njem ne bi vekas, onako ponosno, dignutog, uzdignutog čela, ne spuštajući svoj pogled, ne stideći se svog identiteta. Kaže, kaže, ja ne znam ko si ti, ni šta si ti, ni čega si ti kralj, ni predsjednik. Ali ja znam ko sam ja, ja znam odakle dolazim i znam kuda idem. Pita ga ovaj perzijski car kada je vidio kako ima tako odvažan stav, kaže, kaže dobro, ne želiš da priznaš ko sam ja. Ajde reci mi ko si ti i šta kaže imaš, kaže. Ja sam, kaže, ashab Allahovog poslanika, ratnik za njegovu vojsku i ratnik za Allaha. Ja, kaže, imam vojsku koja, kaže, voli smrt kao više nego što tvoja vojska voli život. I sa tom vojskom ti dolazim sutra ako ne prihvati za primiš islam. Subhanallah. Ovaj se uzoholio, ta vojska je došla, i ta šaka jada, kao što su nazivali, porazila je ogromno Perzijsko carstvo i pokorila ga za, za vrlo kratak period, suhanova. Zašto? Samo zato što su bili svjesni Doista je ahiret bolji za tebe nego ovaj svijet. Subhanallah. Kako je udišan bio taj Sad bin, Sad bin Vekas. Kako je imao plemenite osobine. I onda zašto? Zašto nam je on još poseban? Zato što kad vidite kako je bio hrabar, kako je bio odvažan, a bio tako skroman i ponizan, da se nije usudio da slaži nešto dok je bio živ. To nam je poruka da mi zapravo treba da budemo u svome životu od onih ljudi koji samo nastoje da povećaju poniznost pred gospodarom, a da nikada se ne spusti na nivo da traže od stvorenja. Možemo mi imati povjerenje međusobno. I možemo mi jedni drugima da stvari povjeravamo. Ali uvijek znajte da najveće i krajnje povjerenje i krajnji ishodište rezultat svojih dova, svojih potreba, svojih želja pripada gospodaru. Kaže jedan velikan, kaže, nemoj se u potpunosti oslanjati ni na koga, osim na Allaha. Nemoj se u potpunosti oslanjati ni na koga, osim na Allaha. I jeste, kaže, i vlastita sjenka napusti kada uđeš u tamu. I vlastita te sjenka napusti kada u tamu uđeš. Gospodar, Allah Đelšanu je jedini koji nas neće napustiti kada nam najteže bude bilo. Ali međusobno povjerenje razvijati, to nam je obaveza, to nam je dužnost prema hadisima i prema učenju naše lijepe vjere Islama. Kad budemo međusobno imali povjerenje, znajte da ćemo imati i vjeru. Vjera i povjerenje su dva pojma koji ne mogu jedan bez drugoga. Tek kada ti si uvjeren u nešto, znaj da ćeš imati povjerenje prema tome. I prije nego što proučimo dovu da se da ovaj naš skup bude dokaz za nas, ne protiv nas na sudnje dano ko Da vas posjetim samo na dvije stvari. Zamolili su me braća, sutra ko u, u džami, u ponoć, jel tako, ima noći namaz u, u, znači u džami, u nula nula, tačno ponoće, noći znači, namaz burun, ko ima prijevoz, ko ima onaj volje, ko ima snage, neka dođe, neka džemat ili taj noći znači, namaz, da se u što većem broju onaj razovima pobuda i druga stvar, već sam spomenuo da je tu veće Kur'ana, e, Kur'an ko voli, kaže jedan ashab, kaže, ako želiš da znaš da li voliš Allaha, pogledaj voliš li Kur'an. Ako voliš Kur'an, znaj da voliš Allaha, jer Kur'an je Allahov govor. Pa samo slušanje Kur'ana je mnogo ljepše onaj i je za razliku slušanja Eurovizije. Pa vas zato pozivam da ako da prođu, ako već nemate drugog hitnog posla da odemo sada da na veće Kur'ana da čujemo te milozvučne glasove naših hafiza, a ako da, se mi inšala nastavimo kupljati ovdje i da ovo ako da bude nešto čega ćemo na sudnjem danu gledati s ponosom na vag svojih dobrih djela. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ودينك ومحبتك ومحبة رسولك برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة